18-ci bab Bu çağda Həzreti Əşanın şagirdləri onun yeniği kelib, Ərşinin patşalığında kim ən uluq? dəb sordu. Həzreti Əysa yeniğ kiçik bir balını çaqırıb, onu oturuq turğuzub, mundaq dedi. Bilib qoyunlar ki, yaman yolunlardan yenib, kiçik balladək səbi bomsanlar, Ərşinin patşalığına hərgiz kirəməklə. Kim özünü kiçik balladək tövən tutsa, u arishning podsholig'ida eng ulug' bo'ludi kim meni deb bunda kichik bolalarni qabul qilsa u meni qabul qilgan bo'ludi lekin kimdi kim manga e'tiqod qilgan bunda kichiklardan birini gunohga ozdusa shu odam uchun aytganda bo'yniga yo'g'on tugman teshi izilgan holda dengizning eng cho'nqur yeriga cho'ktirilgini afzal insonni gunohqa ozdiradigan tuzoqlar tufaylidin bu dunyoning odamlarining holigi voy bundaq tuzoqlardan kechib qutulg'ili bo'lmaydi lekin shu tuzoqlarni qirg'uchning holigi voy agar qo'ling yoki puting seni gunohqa ozdusa uni kesib tashla ikki qo'ling yoki ikki puting bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra cho'loq yoki to'kur holda mangulik hayotga erishkining afzal agar ko'zing seni gunohga ozdursa uni qo'yib tashla ikki ko'zing bor holda mangu o'chmas do'zax o'tig'i tashlanindan ko'ra birla ko'zing bilan bo'lsimu mangulik hayotga erishkining afzal bu sabiyalarning har qandaq birigimu sal qarashdan saqlaninglar shuni aytayki ularning arishdiki farishtalari arishdiki otam xudoning jamolini har doim ko'rib turdi inson o'g'li ozg'on odamlarni qutqizg'ili keldi o'ylab biqinglarchu bir odamning yuzcha qo'yi bo'lib uningdan biri odishib qolsa u to'qson to'qqiz qo'yni toqqa tashlab yelqi odashgan qo'yni izdimamdi bilib qo'yinglarki agar uni tepib olsa u qo'y uchun bo'lgan xo'shallig'i adashmagan to'qson to'qqiz uchun bo'lgan xo'shalligidan cho'ng bo'ladi shuningga o'xshash arishdiki otanglarmu bu sabiylarning hech qaysining izi qilishini xohlamaydi agar qirnishing gunoh o'tkazib qo'ysa uning yenig'i berib savalligini ko'rsatibba har qandoq ish ishqinglarning orsidili qolsin qerindishing so'zingni anglasa uning bilan yarshivagan bo'lasan lekin anglamasa sening aytganlaringning guvochisi bo'lish uchun yana bir ikki kishini ilib uning yenig'i bog'in hamma ishda ikki uch odam guvochi bo'lsin agar qerindishing ularning so'ziga quloq solmasa ahvolni e'tiqodchilar jamoatchiligiga uqtirib qo'y agar ularnikigimu quloq solmasa uni butparast yoki insobsiz bojg'ir qatorida ku bilib qo'yinglarki sizlarning yer yuzida yo'l qo'yguninglar erishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi sizlarning yer yuzida yo'l qo'ymaguninglar erishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ladi shuni yana bilib qo'yinglarki yer yuzida oranglardan ikki kishi bir niyat bir maqsadda bir narsani tilab duo qilsa arishdiki otam ularning tiligini ijobat qiladi chunki ikki yoki uch kishi mening nomim bilan qayada jam bo'lsa man mush yerda ularning orsida bo'laman bu chog'da petrus hazrati aysoning oldiga kelib ey rabbim qerinishimning mening oldimda o'tkazgan qancha qitimni gunohini kechishim kerak yetti qitimmi dedi hazrati ayso uningga bilib qo'yginki yetti ketim emas yetmish yetti qitim demak arishning podsholig'i shakorlari bilan hisob kitob qilmoqchi bo'lgan bir podshohga o'xshaydi podshoh hisob kitobni da, uningga millionlagan kumush tangi qarzdor bo'lgan bir chakar keltirilibdi chakarning to'lash bu bo'lmaganlikdan podshoh uningga o'zini xotin bola joqisi va bor yo'qini setib qarzini to'lashni buyuribdi chokor yerga tizilinib turib xo'joyini podshohga manga kamchilik qilg'aylar butun qarzimni cho'qim to'layman deb yolvuribdi xo'jayinning chokorg'i ichi og'rib qarzini kechirim qilib uni qo'yib beribdi lekin chokor u yerdan chiqib o'ziga bir necha tanga qarzdor bo'lgan yana bir chokorni uchirtibdi uni tutib elib bo'yini siqib turib qarzingni to'la debdi bu chokormi yigit sizlanib turib manga kangchilik qil qarzimni cho'qim to'layman deb yolvuribdi lekin boshdagi chakar buni rad qilibdi va uni zindonga toshiltib butun qarzni to'limigicha zindonda yotsan debdi bu ahvolni uqib ichi intayin og'irgan boshqa chakarlar xo'jayinning oldiga berib ahvolni boshdan oxir xabar qildi Bunun bilen G'o'jayin chakarni chaqirtib, "Hey yomon chakar, meni yolvug'ining uchun shuncha ko'p qarzingni kechirdim. Men senga ish og'ritganimdek, senmi chakari birodaringga ish og'ritishing kerak edi-ku", debdi. Buning bilan g'azablangan G'o'jayin uni butun qarzini to'ligicha zindonda yotqizish uchun vahshiy gundpoylarga topshirib beribdi. Shuningga o'xshash, agar hammanglar qərindəşlərinlə onu dilinlərdən keçirmisənlər, ərişdiki atammı sizləni keçirməydi.